turi kuwa gatatu igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndabaramutse bakunze ibiganiro bya hadisanganiro nongere ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uyu mutaga amasendika sinapa na CNTS akorera mu gisata c'amagara y'abantu aragiriza umushikiranganje tadendi kumana gutwaza igikenye no gusesagura amatungo ngo ivyo bituma haba icuka kibi muri ubwo bushikiranganje umushikiranganje tadendi kumana arabihakana akavuga ko ayo masendika afise ihangiro ryo kumucafuza igiciro cyo cy'umufuko w'amakara cyariyongereye amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitatu abaguzi bo mu buraruko bw'igisagara baridoga ko amakara bagura atagishoboye guteka imfungugwa nayo abadandaza bakavuga ko ibiti byagabanutse ibindi bikingiwe mu nama shikiranganje yabaye ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa kabiri inama shikiranganje yabonye ko hakwiye kwiyumvirwa ibindi bintu byosubirira ibiti n'amakara murano makuru kandi turafitiye na bucana yandi y'imvugo iremesha iveterije imbere y'ingoma ndabashikiriza no makuru menga bw'ivyo makabari innocent bibona imana kuri radiyo isanganiro Nongere ndabaye ikaze muri ano makuru tuyahera mu yavuga mu gisata c'intwari bereye ishirahamwe Angelique International ryahawe isoko y'ukubaka urugomero k'umuyaga nkuba kabu 16 risabwa kuba ryahejeje ibikorwa by'ukubaka ugo rugomero mu kiringo kitarenze amezi 15 mushikiranganje wa mbere Alain yome Bunyoni mu rugendo yagize kuri ugo rugomero uh, kuri uyu wa kabiri asaba kandi iryo gufata mu minwe uburyo bumwe bumwe leta yotegerejwe gutanga ngo kuko vyibonekeje ko ryakweza n'abanyamaguru muri icyo gikorwa tumutega abiri ntibakironse ku buntu cyane kugira ngo basubire gukora eh, bifyeta intoki nk'uko bari bamaze iminsi bakora ahubwo bongerereze umurindi bongerereze abakozi kandi eh, mu buryo bumwe bumwe leta yabwirijwe gutanga kuri icyo kiringo nabo baheze babufate mu minwe kuko nabo harimo igice cy'iwabo cyo gusamara twasabye rero yuko eh, baheza bakongerereza abakozi hanyuma bagaca berekana urupapuro rw'inzira y'ingene bazuba barangije ibyo bikorwa mu mezi cumi n'atanu urwo rupapuro iyo nteguro tukaba tuyikeneye ko mu minsi itarenze cumi izo yadushyikiriye ku biro mu makuru avugwa mu gisata c'amagara y'abantu amasendika y'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu sinapa na CNTS yagiriza umushyikiranganji ajejwe amagara y'abantu gusesagura amatungo no gutwaza igikenye mwikete ayo masendika yandikiye umushikiranganje wa mbere ku wa 18 ruhuhuma uno mwaka yerekana ko ibyo biteze icuka kibi muri ubwo bushyikiranganji nayo kubwo umushikiranganje tadendi kumana ayo masendika afisi ihangiro ryo kumucafuza akavuga ahubwo ko ibyo yagirizwa ari binyoma nkuko biboneka mwikete umushikiranganje ndikumana nayandikiye umushikiranganji wa mbere ni inkuru tubaza Pierre Claver Barundi mu ayo masendika yagiriza umushyikiranganje Tadende Kumana harimo kuba atigeze agiranira ibiganiro n'abakozi kuva yinjiye muri ayo mabanga ikindi yagirizwa no guhindagurira abakozi aho bakorera akoresheje kamwana wa mama ayo masendika yerekana ko horoherezwa abatanga ibiturire abagize ico bashikiriza ku bunyonyezi n'ayandi makosa nabo bagaturatuzwa muganga Tadende Kumana aragirizwa kandi n'ayo masendika kuba yashyize mu minwe y'abikorera utwabo uburuhukiro bw'ibitaro bya leta abo barongoye amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu berekana ko uwo mushikiranganje yatanze izina mu biro by'umukuru w'igihugu by'uwogenwa ngo arongore ikigo gikurikirana abarwayi bo mu mutwe SNPK abenshi bita kwa Rojanti ngo kandi ata burenganzira bifitiye kuri ibyo byose yagirizwa umushikiranganje Tade Ndikumana arabihakana Mekete yandikiye umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kuwa 24 ruhuhuma uno mwaka agira ati nyakubahwa mushikiranganje wa mbere uru rwandiko ni urwo gutanga umuco ku makosa akomeye amasendika abiri anyagiriza atari kugira baherekeze leta ahubwo ku bw'inyungu z'abandi bantu badashaka gushikiriza amenyesha ko ku bijyanye n'ibiganiro ari wenyine arongoye urwego rwavyo cadre du dialogue social yemeza ko uburyo bukoreshwa mu kurwanya ikiza ca covid-19 butangwa n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta kandi ko bukoreshwa mu muco ico ubushikiranganje tade mana yemanga no guhindurira no kurungika abakozi aho bakorera kandi ko atamwana n'ikinono ikindi adahakana n'amasezerano hagati y'ubwo bushikiranganji n'ishirahamwe ya Jemof Burundi kubijanye n'itunganwa ry'uburuhukiro bw'abitavye Imana kuvyigenwa by'uwurongora ikigo CNPK bita kwa Rojanti umushikiranganje Tade Kumana yandikira umushikiranganje wa mbere ko atavyinshi yoshikiriza kuvyo yita ibinyoma vyambaye ubusa Ndagushimire Pierre Claver Barundi tubandaniza amakuru yacu muyavugwa mu gisata c'ibidukikije haribonekeza ibisigarira by'ivyuma by'imodoka ku mabarabara mwamwe yo muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura nko kwibarabara barajya kane bamwe mu bahakorera bakavuga ko ivyo biri biraho kugira bigurishwe bakanamenyesha ko amavuta ava muri ivyo vyuma aseseka hasi ashobora konona ibidukikije yamara ko atakibanza kindi beretswe bakoreramwo abo bagasaba ko bokorekwa ikibanza bakoreramwo kugira bave muri ayo mabarabara n'inkuru tubaza Vestine Butoyi aho twaciye ku mabarabara ya kane na gatanu yo muri zone ya buyenzi mu gisagara cya bujumbura uhabona ibyuma by'imodoka zaheze imodoka ziriko zirakurwamo ibyuma cyangwa imodoka ziriko zirakogwa kugira zisubire kugenda hasi ahari ibyo byuma harirabura cyo kimwe n'amazi ari mu mufurego cy'impande y'ahari bene ibyo byuma n'amamodoka yaheze. abahakorera bavuga ko ari amavuta y'imoteri aba yasesetse hasi bigatuma hagira iryo bara bamwe mu bakora imodoka twasanze ku ibarabara rya kane bavuga ko ibyo byuma n'imodoka zitagikora biri ngaho kugira ngo babigurishe nayo imodoka ziriko zirakogwa ko zishobora kuhamara umunsi umwe cyangwa ibiri bamara kuyikora mwene yakaza kuyitora abo ntibirengagiza ko ayo mavuta ava mu moteri z'imodoka zitagikora ashobora konona ibidukikije mu gihe imvura iguye maze ayo mavuta agatwagwa n'isegenya yamara ngo ntako bari bugire kubera ko atakindi kibanza bahawe ngo bakoreremwo umukuru w'ibarabara rya kane radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza kiritoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha itandatu n'iminota mirongo itanu n'ine muri kigeza ry'isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya abakenyezi birimizi bo muri komine n'intara ya rumonge ntibabona kumwe ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku bwa bamwe uno munsi watumye baje ahabona baranarangurira hamwe imigambi y'iterambere ni mu gihe hari n'abavuga ko uwo munsi mukuru bawumva ku matwi kandi kutotuma basiba kuja kurangura imigambi yabo y'uburimyi isanzwe ibabeshejeho ni nkuru tubaza misago jean pierre mpemukiye isuka ni ukuri noba ntakaye uwo munsi mikuru w'isuka naho byogenda gute byose ndabuhebwa kuri we umunsi wose w'imirimo ni umunsi mukuru w'isuka niyuhire umukenyezi w'umwirimizi avuye mu mirimo mu kiyaya cy'uruzi dama w'imbere n'isufuriya ku mutwe yimirijwe n'umukozi amwikorereye umufuko w'ibigori uwo mukenyezi mwirimizi ashikiriza ko guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi bito munsi y'ibyo kurima asigura ko uretse ko uwo munsi mukuru awumva ku matwi kuhimbaza ntibituma abana barara bariye je ntaco bampinduriye nta na kimwe ko twege bo hasi ntitumenyekana uwo mukenyezi mwirimizi aremera ko ari vyiza ko umukenyezi agira agaciro ariko ngo vyoba vyiza kurusha abakenyezi bari imbere y'abandi bamenye ko n'abakenyezi bato bato bakwiye gushigikirwa bagatera imbere nzeyimana we uwundi mukenyezi mwirimizi siko abibona kubwiwe bwiwe uwa munani ntwarante barawuzi kandi barawiteguriye kuko wabakuye mu kigo ubashyira ahabona ubu waratwuguriye cyane kare nta mukenyezi yajya amashyirahamwe nta mukenyezi yajya mu makoperative nta mukenyezi yajya gukora ikede nta mukenyezi yafata umwiko n'ahatanga imana ni uko abibona agatera akamu abakenyezi bataranyugwa gutera intambwe baje hamwe n'abandi bajyane mu iterambere rituma umukenyezi agira agaciro gasumbirije mu rugo jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro kwigabanuka ibiti ku mitumba n'ibiti bisigaye bikingiwe bamwe n'abandi bagasaba leta kurondera ibyusubirira amakara nkagaze n'ibindi ni inkuru tubaza Mutore turabona ko byahindutse cyane turonka amakara make cyane nta naho bihuriye nayo mu minsi twahora turonka amakara y'amajana atanu n'amakara make cyane abayeho imyidogo ni myinshi kuri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bivuye ku iduga ry'igiciro cy'amakara uyu twaganiriye aba mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politiki. akavuga ko amahera yahora agura amakara mu mwaka uheze yiyongereye inshuro zibiri turabona ko byahindutse cyane turonka amakara make cyane nta naho bihuriye n'ayo mu minsi twahora turonka amakara y'igihumbi kare twarayazana tukayatekesha amata tukongera tugateka n'ibyo turya ariko ubu kugira duteka amata ni uko tugura ya bibiri kugira ducakuze utwo dutekesha utwo turya umwe mu badandaza twaganiriye avuga ko umufuko w'amakara wiyongereye ko amafaranga ibihumbi bitatu hari imifuko bita imigamba miremire iyo tuyirose tuyigurisha karande hakaba iya santimetero uvuga uvuye ku kidaje kuduga hejuru ya 20 tusha tuyigurisha 23 vraiment ubiravye cari yongereye cyane ko haduze ko nk'amahera yayo bashika nk'ibihumbi nka bitatu kuyo twara tugurisha e, mu mpera z'umwaka yatugurisha 23 twagurisha 20 canke 20 cyangwa niya twagurisha 35 Leta ngo yoraba ubundi buryo bwosahiriza amakara kubwo uyu munyagihugu ngo ivyo vyofasha mu gukingira ibidukikije ni kuraba icyo kindi kintu cyokoreshwa kugira ngo ibyo biti bikingirwe ni ukuvuga udakoresheje amakara ashobora gukoresha nk'ibizuku hari amakara bahingura mu bindi bintu by'ibisigarira nk'ibitiritiri ibyasigaye ku mfungurwa ibitonore ku bitoke n'ibiki hari abantu benshi bariko barabikorera ko leta yobafata mu mugongo mugabo ntiyibagire n'amakompanyi akomakomeye amasosiyete yinjiza mu burundi ibintu bijyanye na gaze ibikoresho bigoye kandi bizimbye ariho ukibigura mugabo mu nyuma gaze irazimbutse gukoresha ku kwezi gusumba amakara koroha gusumba mu gihe leta yofata icyo kibazo mu minwe kugira ngo barabe amatagisi nimba bo bagabaniriza cyangwa bakayabakurako kugira ngo dukingire ibidukikije mu by'inama nshikiranganji yo kuwa cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimwo ikibazo cyo gukingira ibiti no kuraba uko gaze yokoreshwa mu gishingo cy'amakara kikaba cari mu byizwe nkuko ahomera umutora yejeje kubitubwira inama shikiranganje yakoranye igenekerezo rya n’indwi ukwezi kwa kabiri harizwe ikibazo kijanye n'ibiti bicibwa ku bwinshi by'ibikiri bito ibyo bita ibishoro kubera ko biheza bigatuma haba inkukura n'ubugaragwa inamashikiranganje yabonye ko hakwiye kwiyumvirwa ibindi bintu byosubirira ibiti n'amakara kurikire Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta ibiti by'ibishoro bikenerwa mu bikorwa byinshi haba mu kubaka amazu inzitiro ibikwa n'ibindi ibishoro bikoreshwa biguma bigwira uko bukeye uko bwije bigatuma amashamba agabanuka ingaruka zabyo ni ikena uguhona kw'amashamba inkukura isi ndimwa yononekara ikirere gitosekara n'ibindi mu ntumbero yo gukoresha ibiti neza no kugabanura ingaruka mbi y'ikoreshwa nabi ryabyo birakenewe ko hajyaho amategeko agenga ingene bikoreshwa hahereye ku bishoro kuko ubu nivyo bibangamiwe cyane kurusha ibindi ni muri iyo ntumbero iyi nteguro yashyikirijwe inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yasanze vyoba byiza itegeko ribanje kubangira rikazogaruka harabaye imyiteguro ikwiye yaciye isaba gusuzuma ko ingingo zagiye zirafatwa mu ntumbero yo gukinga ikoreshwa nabi ry'ibiti zikurikizwa bikenewe zikomezwe ho kwiyumvirwa kandi ingingo zindi zotuma ibiti n'amakara bitirukigwa gukoreshwa mu kugwiza ibindi bibisubirira nk’ibyuma bikoreshwa mu kubaka ibikwa umwuka wo guteka n'ibindi abipfuza kubirangurira hanze y'igihugu bakoroherezwa Ubushikiranganji bujejwe ibidukikije n'ubujejwe intwaro hagati mu gihugu bwasabwe kumvisha abakozi babukukira mu ntara no mu makomine akamaro n'inyungu biri mu gukingira no kubungabunga ibiti mu makuru avuga mu gisata cy'umutekano amakanade mirongo umunani icyenda niyo yari yaturikijwe ku muhinga mu w'uyu wa kabiri hagati y'imitumba ya shinge na rugero muri komini n'intara ya kirundo nk'uko bivugwa na buramatari w'iyo ntara albert hatungimana ibyo biganisho bicira umuriro ngo byinshi byatowe mu mirima mu tuzu twa sugumwe n'ibindi bikeya byakuwe mu bene banyagihugu agasaba abanyagihugu bose kudomo urutoke kuri uwo wese biketse ko afise ibiganisho ugifise nawe akagisubiza ku neza ababibonye mu mirima cyangwa bakoraniye ngo birinde kubitora ahubwo bahamagara inzego z'umutekano abarizo zibitora kugira ntivyihe inkumbi ibyo biganisho bikaba vyegeranijwe mu kingo kiri hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu mu kanya turababwira ivyerekeye gucana ayandi y'imvugire mesha vuga undemeshe ubuzima umuntu aba yarabayemo canka indero yahawe ngo nibyo bishobora gutuma umuntu yigisha abandi uko ihorahorana Desire Ndagijimana umuhinga yanonosoye gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko muri ico gihe uvyigisha yibaza ko bimufasha kuruhuka ariko ahubwo biba ko biramwononera aho bibyara byinshi nk'akabonge kubwiwe inyigisho zifatiye ku turorero z'ingaruka zo kwihorahorana ngo nizo zikwiye gutangwa mu ntumbero yo kwibwigwanya ni inkuru tubaza Ornella Muco guhimiriza ku bijyanye n'ihorihori ngo biva kenshi kundera umuntu yaronse akiri muto desire ndagijimana umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ko utanga izo nyigisho aba yibaza ko ari uburyo bwo kuruhuka ariko ngo bibyara umutima w'ubwanko abahinga bize ibijyanye n'inyifato z'umuntu baravyerekana neza asigura ko hagera aho biva mu majambo bikajya mu bikorwa aho kenshi ngo bibyara amabika ivunga reka dufate nk'akarorero kama kaboneka ngaha mu burundi abarundi barabizi sindomye kuri utoki ngo ni banaka byarabaye mu migwi mugabo byarabaye mu migwi myinshi y'abantu aho abantu bavuga bati gusambura inyifato nk'iyo ngo uruhara runini ngo urw'abahinga mu bijyanye no kumenya ukuri no kunwanisha ni kubafasha ukabatuma batera iyindi ntambwe aho bya bindi babuze byatumye bamera uko bameze bajya muri ako kajembegete ko kwihorahorana bituma babironka novuga nko muri ibi bihugu byacu aho usanga abantu hari bavuga ati baratubomora inzu nzu baratwiciye abantu ibyo abahinga barazi neza eh, ingene bashobora kubisubiriza bashobora gusubiriza umuntu umutima mu nda na cyane cyane nk'ubu duciye muri bimwe bita ubutungane bunywanisha hariho ibihimba byerekana neza ingene bashobora gusubiriza eh, umutima mu nda bashobora kuremesha uwabuze ibyiwe uwabuze abiwe ari nabyo biba biri ko biramutuma ashaka kwihora aho notanga nk'uturorero ntiriwe ndabivuga byose hariho gushumbusha uwabuze yaba yabuze abantu cyangwa yaba yabuze eh, ibintu umuhinga Dezende Gijimana avuga kandi ko gusambura ingendo nk'iyo abahinga bakwiye no guhimiriza bijanye no guhimiriza bafatiye ku turorero ku bijanye n'ingaruka zo kwihorahorana